Eżis semmija ta' Radio Kottonet, nilqakom għat-tielet episodju mis-sensiela li tant qed tinżel tajjeb magħkom iġġib l-isem tal-Aġenzija. Dawk kollha li bdew din is-sensiela mill-bidu tagħha, hekk hu, ġimagħtejn ilu, jafu li din is-sensiela ddur ma' tliet karattri ta' rwol importanti li jġibu l-isem ta' Max, Serena u Carrie li jaħdmu fl-istess aġenzija tal-atturi. U flimkien magħhom tingħaqad Rosina Stellina Aquilina li hija news announcer fuq Radju Kottonet. Immissa ħalina minn dawn id-dettalji kollha. Xogħli huwa li nfakkarkom minn xiex għaddew dawn l-erba' karattri fl-ewwel żewġ episodji minn din is-sensiela. Mingħajr l-ebda dewmien ngħaddu għal ftit siltiet mill-episodji tal-passat. Illum għandha tibda waħda ġdida magħna hawnx. Iva, ħa naraw x'issarraf. Ser nispiċċa tajjeb ma' żewġ nisa? Nispera li ma tkun xi waħda ċassa. Nispera li din mhux xi oħra li dejjem teqfil għal karozza u minn flok għal waħda jkolli natti għal tnejn ma' mismanduka. Ħatibda d-daħħa inda l-għodu u xieqaw, għax m'għandix aptitek ta' bżiet għandi koċċin kwitu problemi ma' xiex nħabbat rasi. Bdejna jekk alla jrid dal-għodu. Min hemm jgħaddi? Yes, x'għandek bżonn please, sinjura? Sinjorina jekk jogħġbok. Skużani, fiex nistgħu naqduk, sinjorina? Hawnhekk l-Actors Talent Agency? Le qalbi, iċ-ċimiterju, għax tant kemm hawn dwejaq li qisna ċimiterju hawn. Fiex nistgħu naqduk, sinjura, eh, rrid ngħid sinjorina. Qaluli biex nitla' hawn. Min? L-aljeni? Le, għadni qatt ma ltqajt magħhom dawk. Nixtieq xi darba ta', imma fil-ħajja ma jistax ikollok kull ma tixtieq veru, hekk jgħid Dunanġ fil-quddies tal-Ħadd. Jgħidilna biex fil-ħajja nkunu paċenzjużi, nistennew biex nitennew, u dak li m'għandniex illum jista' jkollna għada. Ara, Sinjorina Ċasata bil-beraq, jien ma jinteressanix minn dak li jgħid Dun Anġ, lil ngħidilna x'għandek bżonn, għax għandna x'nagħmlu hawn, u f'ġieħ kemm hemm siġar il-buskett tgħidilna min qalek biex tiġi hawn. Talit isi! Issa qed nifhem, jiġifieri inti ġdida hux? Allura jien xogħli x'se jkun? U tgħid mhux tidderieġi l-films? Serraħ rasek Kerry, u stok mat-telefon inti. Tirrispondi l-kols u tieħu nota ta' dak li jgħidulek il-klijenti. Isimgħu, insibilkom toilet hawn? Toilets? Toilets x'inhuma? Possibbli ma taf x'inhuma toilets? Toilet huwa dak il-post fejn taqdi l-bżonnijiet tiegħek. Possibbli int qatt ma kellek bżonn taqdi l-bżonnijiet tiegħek? Int għal dak il-post fejn ikun hemm is-sink, ix-shower u affarijiet bħal dawn qed tgħid? Iva, dak hu. Mela għid li powder room lili ruħi qalbi, ta' żgur li għandna. Mela ma tafx illum il-ġurnata b'liġi rrid ikollok powder room, sew jekk uffiċċju kif ukoll jekk il-ħanut. Ara, oħroġ minn dan l-uffiċċju, dur lejn il-lemin tiegħek, imbagħad inżel tliet tarġiet, erġa' dur fuq ix-xellug u ssib il-lift. Idħol fil-lift, agħfas in-numru tlieta u kif tasal, itla' tliet tarġiet oħra, dur fuq ix-xellug u hemmhekk issib it-toilets. Intom x'jisimkom? Jiena Serenata, imma kulħadd Serena jgħajjatli. Tħobbu l-baħar mela? Xi jġegħlek taħseb hekk? La semmewk Serena, Serena mhux dik li tgħum taħt il-baħar. Biex qed titħaq int, ħa naraw la tgħidilha ismek kemm ser nitku aktar? Mela x'ismek? Max jisimni. Ija rax kombinazzjoni, il-kelb ta' ommi jismu hekk. Eh, itħaq, itħaq, laġitak id-daqqa, itħaq. Hello! Terry Gold down, kif nista' ngħinkom? Hello! Hello! Hello! X'ġara ker? Għata min kien? Għala? Ħaseb li qabad ma talbu tirqal, ma nafx għala. Max, ejd li ħaġa, daw l-affarijiet li għanna biss jiġru għajt. X'kien għadha ma ġietx Keri? Mhux soltu tagħha? Serraħ rasek għax ġiet, isfel qiegħda titkellem ma' receptionist. Rajta jienu dieħla u tgħidx kemm rid nidħaq imma ma stajtx. Għalfejn? Issa la tidħol fl-uffiċċju tara bajnejk. Għandha l-qalzi tqisa ħa taqsam ix-xmara bih għax tajx kemm hu qasir. U ejja ta' ġibhomx ta'. Bis-serjetà kollha ta' tant kemm hu qasir li l-qalzi tu żarbun qishom miġġiddin minn xulxin tant kemm il-qalzi tu għal bot miż-żarbun. Il-bambin jibatilna tajba, daħlet jekk Alla jrid. Bonġu Kerry! Bonġu Serena, bonġu Max! Bonġu Kerry, sibnik mhux ġejja? Ma niġix, ara naqra kemm ħelu dan ukoll. Thanks Kerry, naprezza li qed li ħelu. Kemm ħelu dan ukoll, jien ma niġix għax-xogħol, ma tarax, mela ma tafx li x-xogħol sal-mura tal-ġisem, Hekk jgħid Dunant fil-Prietka tal-Ħadd. Bla dubju ta' xejn, naf li int tħobb taħdem ħafna, imma rajnik domt u nkwetajna li seta' ġralek xi ħaġa. Jien u dieħla smajt lil xi ħadd jitkellem fuqek. Fuqi? Min tkellem fuqi? Jaqgħu xi ġuvni b'għajnejh blu u xagħru safra, twil sitt piedi u jilbes tad-ditta, Dak hu, kif kont taf? Wajma, hemm bżonn tkun xi ġenju biex tkun taf. Ili narah inhemmis li kull meta nkun dieħla x-xogħol, għax dak jaħdem fl-uffiċċju ta' faċċata tagħna. Allura x'qal fuqi? Jaqaw smajtu jgħid kemm jixxaqli dan id-dublett li liebsa? Le. Jaqaw smajtu jgħid kemm għandi għajnejha sbieħ mela? F'dak il-każ għidli ta' toqgħodx tistħi. Anyways, imdarija dan it-tip ta' diskors minn għand il-ġuventur jiena. Le ta, mhux hekk qal. Mela x'qal? Għal, għal, għal. Ija, jaqlaħħa kerja xatter taqli l-istonku bil-kurzita. Għal, għalli bil-makeup li għandek ma' uċek isek pittura ta' Caravaggio. Xira jiġi li bħal dawk it-tlieta jaħtfuni. U għajma, issa ma tarax. Eh, intaf, Kollox possibbli. U issa ma tarax li ser jaħtfu lil xi ħadd bħalhom dawk? Kerry, x'ġara lek xint kwieta? Tix ġarala, tgħidlix li xi għaljena u ma nafux ħadet għalijawx. Ker, iba iqaf naqra. Iqaf naqra, ser tgħidilna x'ġaralek. Għax fil-bulettin tal-aħbarijiet semmew l fadel Albert Mifsud u qalu li sejra l-missjoni. Ew, b'daqsek? Dak kont noħroġ miegħu qabel jien. Kont toħroġ miegħu. U kellna post flimkien ukoll. Kellkom post ukoll flimkien? U konna wasalna biex niżżewġu wkoll. Kontu wasaltu biex tiżżewġu? Imma x'ġara? Għalfejn ma żżewġtux? Għax kellna l-madum tal-post jiċċaqlaq. U allura jien iddeċidejt biex nipposponu d-data ta' żwieġ sakemm jirranġawna l-madum. U ħalih? Mhux eżatt, għax damu sakemm irranġawulna l-madum. U reġa' bdielu għax ġitu l-ħajra biex jidħol qassis. Rajtom bil-ħaq serena, semmawna fuq l-aħbarijiet. Mhux ovvja li jsemmuna, żewġ ħaddiema bħalna? Min jaf min ser joħodha l-kariga ta' Miss Manduka meta tirreżenja, jekk mhux int jew jien? U Għajma, Mhux ovvja li jien? Kif taf? Tgħidlix li hemm il-flus imdaħħlin fin-nofs hux? M'hemm xejn imdaħħal fin-nofs serraħ rasek. Imma jien xogħli nafu iktar minnek għax jien ili naħdem f'da xogħol tmien snin u int ħamsa. U anyway, ma naħsibx li int toqgħodlok pożizzjoni bħal dik. Miss Manduka tkun ilha hawnhekk mis-seba' ta' filgħodu. B'daqshekk? B'daqshekk. Int ara bitqilha biex tiġi fit-tmien jaħseb u ara kieku kellek tiġi ta' kuljum fis-seba'. Hello. Għidli Tina. Ok, għidilha li ġej. X'riedet din issa? Kemm iksir id-devozzjoni ħej? Trid kellimni Miss Manduka. Ħa naraw x'inhu ġej. Fuq ix? U sejna fuq ix. Ara nisejjer ħa naraw x'inhu ġej. Tgħid li qalbi se tkellmu fuq il-promotion. Kif taf? Għax jien Ġurdin Xieh arani sejra nissemma. Emmek għadkom kif smajtu siltiet mill-ewwel żewġ episodji li għaddew. Mingħajr l-ebda dewmien, għax naf li intom fuq ix-xwiek biex tisimgħu iktar u iktar stejjer minn dawn il-karattri, nagħtu bidu għat-tielet episodju minn din is-sensiela. Għalikom is issemmija il-protagonisti ta' din is-sensiela. Talent Actors Agency, l-Esten. Agency Actors Talent, jew le, mhux hekk lanqas. Iva, senjur, inti ġibtni fija. L-Actors Talent Agency hawn, mhux dejjem toħroġ li tajba mal-ewwel. Eh, Iva, qed titkellem miegħi. Skużi? Min jien? Taf li nsejt. Le, Sten, ftakart. Jiena Kerry. Kerrygold hawnhekk x'għandek bżonn? Min? Angelina Ħoli? Angelina Ġolijet? Le ta' ma nafx mini. Lil min trid tkellem? Bħalissa ħadd minnhom ma' hawn, la Max u lanqas Serena. Iċċempilhom iktar tard mela? Ok, mister, ngħidilhom la jidħlu. Bye, bye. Din Angelina Jolie min hi? Qatt ma smajt biha. Uff x'nervi, ma stajtx nisma' xi bdew jgħidu Meksu Miss Manduka, naħseb l-uffiċċju ta' Miss Manduka soundproof. Int mex li fuq il-promotion ridet tkellmu? Imma suspetti biss għandi, minix ċerta, mela qed taħsibni Sabrina the Teenage Witch li li jew dik tpetpet għajnejha u tkun taf kollox. Din mini? Qatt ma smajt biha. Ħadd, insa, aħjar hekk. Ħajma fl-aħħar ħadit li rasi u tejt u tejt u tejt. Xriedet Miss Manduka? U le xejn speċjali, ta' tixkas, xejn ta' barra minn hawn. Ijarem, ara tajdilna ta' ma nafx kien għax inti soltu l-sinek itwal minn saqajk. Nisma' minn qed jitkellem, dik li minn il-sina tista' tfassal ta' pitu portiera l-gallarija. Daqt inkisru dan it-telfon, dejjem idoq, x'nervi. Hello, Għidli Tina! Iva hawn qiegħda ħdejja. Ok, issa ngħidilha. Ħalli fidi. X'riedet din issa? Miss Manduka trid kelmek issa fl-uffiċċju. X'in qalala mela? Forsi fuq il-promotion. Promotion? Xejn ninsa, u int Kerry tallem tikxifx kollox għax jien jekk minn ilsini għandi mnejn nagħmel tapit u portiera int għandek imnejt fassal bezz prezz ħieħa Arani sejra ħa naraw xi trid din dalgħodu. Tiħux għalija ta' Kerry, dik minna hekk? Le, tinkwita xejn Max, drajta issa. Allura Kerry, x'kienet dik tal-promotion li konzertejt waqfitek serena? U le, xejn toqgħodx tinkwita Max. Ma tridx xejd li ker? Mhux ma rridx ngħidlek, imma jekk issir taf serena, taqtali rasi barra. Mela qed taħsibna li għadna fi żmien il-giljottina jew Ġejja b'taqtalek rasek. U Serena m'għandhiex għalfejn tkun taf. Jien mhux ser ngħidilha. Għax Serena qed taħseb li Miss Manduka ser tagħti l-promotion lilek u qed tejra lik għax hi tixtieq li l-pożizzjoni ta' Miss Manduka teħodha hi u mhux int. U issa meta bagħtet għalik Miss Manduka bdiet taħseb li bagħtet għalik biex tkellmek fuq il-promotion u ġiet tissemma wkoll. X'għamlet? Rajta ja Ġurdin Xeħli ġiet tissemma. Sewwa ngħid jien li dik il-mara, dak li tkun trid tieħdu, ikunu x'ikunu l-konsegwenzi. Imma int eżattament, Miss Manduka, x'ridit hekk? Ara, ħa nfehmek kollox mill-bidu. Tlett ijiem oħra Seren għandha l-birthday u bħala rigal mingħand Miss Manduka, din il-ġimgħa ser jibda l-ġbid ta' film ġdid li ser jieħu sehem fih Leonardo DiCaprio ġewwa l-Amerika. U Miss Manduka ser tibgħat lil Seren hemmhekk flimkien mal-crew u l-atturi għal ġimgħa sħiħa sabiex tgħinhom f'dak kollu li jkollhom bżonn. Serena ilha tistenniha opportunità bħal din, u allura Miss Manduka issa ħasbet li tikkuntentha. Allura għalfejn bagħtet għalik biex tkellmek? Int m'intix Serena? U ma rridx inkun. Bagħtet għalija biex tara jekk kienux lest li għal din il-ġimgħa nagħmel xogħol Serena wkoll fl-uffiċċju, taf int, sakemm Serena tkun l-Amerika hux, u jien aċċettajt. Għax għalkemm Serena għandha ħafna difetti u fuq ruħha żżejjed, imma xorta nistmata ħabiba tiegħi. Taf li qed nistħajlek Dunanġ fil-prietka tal-Ħadd? Ħallik minn Dunanġ Kerry, kun nifs li tieħu trid issemmih. Allura issa Miss Manduka bagħtet għal Serena biex ittiha l-aħbar? Iva, u għalhekk meta staqsietni mettilha xejn, ħalli toħodha b'sorpriża. Wasalt Serena. Meta tilqa' lejn l-Amerika? Mela taf din diġà kemm jassu malaj l-aħbarijiet hawn ġew. Qed tilha jien hux, hi parti minn dan l-uffiċċju u għalhekk għandha dritt tkun taf. Mela la trid tkun taf għażiża Kerry, lejn l-Amerika ser nitlaq għada filgħodu u għandi ġimgħa sħiħ hemmhekk. Max, għidtlek Miss Manduka, xogħlok issu huwa li ċċempel l-ajruport u taqtagħli biljett tal-għada. Ħalli f'idi. Ara ma tinsiex! Għax jekk ittellifni ċans bħal dan, ħażin tispiċċa. Jien għalissa ser nitlaq lejn id-dar ħa mmur nippakkja. Taf int hux, se jkun hemm ħafna rjus kbar, irrid nara xi ħwejjeġ ser nieħu, taf int hux, irrid nimpressjona. Nista' nimmaġina. Isma' Max, għax kont qed naħseb, trid illejla tiġi s'għandi? Niġi s'għandek? Għalfejn? Insajru xi ħaġa tajba, nieħdu naqra nbid, taf intux, niċċelebraw il-birthday tiegħi, għax issa din is-sena mhux se nkun hawn għall-birthday. Kif tgħidli nagħmlu? Tajjeb, Melissa jien ħamur nipprepara kollox għal għada u jekk tiġi wara x-xogħol tajjeb ħafna għax inkun ilħaqt lessejt kollox. X'se ssajjar tajjeb? Sorpriża, biex inpattilek talli m'għedtlix li Miss Manduka kienet ser tibgħatni ġimgħa l-Amerika. Ja Silġa li daqt id-dub. Arani sejra mela. Bye, Kerry! Bye, Serena! Ħu gost! Thanks, Kerry dear, din opportunità biex hopefully nkun nista' nistrieħ. U sserraħ. Kerry, tagħmilli pjaċir? Anka tnejn? Wasal li ħin biex nħu l-kafe, għax dak minn ajru ma noqgħodx jien. Tidher li tħobbu ħafna l-kafe? Tridx tmur, ma ngħix minn ajru dak? Ser tgħidli x'inhu l-pjaċir li tridni nagħmillek? Ara, ċempel l-airport ta' Malta u aqta' biljett għal Serena, għall-Amerika fimtni? Għidilhom li għada trid titlaq jiġifieri l-biljett għal għada trid taqtgħu fimtni? Ħalli fidi. Jien daqt nerġa' niġi, sa dan it-tant ilħaq ċempel. Hello, hemmhekk l-ajruport? Biex naqta' biljett jekk jogħġbok. Biljett tal Serena Mifsud jekk jogħġbok. Skużi? Destinazzjoni, din xi tkun? Eh, l-post fejn trid tmur jiġifieri fimtek sewwa? Issa sew, fej għal dak bħalissa? Eh, iva ftakart, l-Afrika. Biljett tal Serena Mifsud għall-Afrika. Hemm xi titjiriet għal għada filgħodu? Tajjeb, tajjeb. Hekk hux, issilna nafu lil xulxin. Ifhem, jien mill-ewwel darba li rajtek, indunajt li jenu int konna ser niklikjaw flimkien. Mela bħali għax jinek sibt ukoll. Great minds tinkelajk, mhux hekk jgħidu? Għadek metlix jekk mhux se timmisjani jew le għada. Serena, jien ma ninqalax għal din it-tip ta' diskors, nibda nistħajjin niqis niqgħad f'xi film ta' Walt Disney. Isma', Għax isset niftakar. Tajtu l-biljett hux? Eh, iva, għatatu Kerry. Għada trid tkun l-airport fis-seba ta' filgħodu għax fid-disa titlaq it-titjira. Ej għal darba, għamlet xi ħaġa sura dik. Serena, għar kif titkellem fuq Kerry? Ija rem xieqbes għalli għal maċawmen. Kem id-dejjaqni meta titkellem fil-vojt, veru ta? Ejva, indejqek, ibada pil-posta ta, nirtira l-kummenti kollha sbieħ li għad fuqek. Anke jien, nirtira dak li jett. Veru li minn x'ħin rajtek ma waqafx naħseb fik. Imma minni qed nagħmel minn kollox biex nipprova ninsik. Ej, Iva, u għandek kun taf li mhux int biss taħseb fija, imma anke jien kull meta nkun iżżu. Ħara nitlaqt għax ma nifilħekx iżjed. Rajtu, telaq u hej, tibżax ta' din mhux se tiqaf hawn, ħana sal lura from America u hekk, u jien inqedu f'postu lil dak, you'll just wait and see. Bonġu Max, bħalissa naħseb Serena waslet biex titlaq. Bonġu Kerry, tini nifs dal-ħodu. Naħseb jien, fid-disa kalla titlaq. Kif mortu l-biraħ? Il-biraħ, Ma kellekx tmur għandha? Tfakkarnix, iġġilidna. Iġġilidtu, fuq iex? Hello, Actors Talent Agency hawn, Max speaking. X'Max Max? Serena? Eh, mela min trid ninkun? Għadek Malta? U hawn ser nqpa' mid-dehra? Għalfejn? Għax l-għarfa ta' Kerry, dik li int tant tafda fiha, flok qetet il-biljett għall-Amerika qetet il-biljett għall-Afrika. Hemmhekk għandna kif assistejna għat-tielet episodju mis-sensiela l-Aġenzija. Nisperaw li joġobkom. Biss issa bħalma drajtuna nagħmlu dawk id-daqsxejn mumenti komiċi waqt li nkunu qegħdin nirrekordjaw dawn it-tip ta' episodji. x'jiġri meta xi ħadd waqt li jkun qiegħed jirrekordja tibda tgorlu żaqqu bil-ġuħ. Ħa naraw daqsxejn. Hello. Charlene terġa' tibda tina il-problemi bid-djalett Purtiera jew pultiera? Ħa naraw daqsxejn. U int, Kerry, tgħallem tikxifx kollox, għax jekk jien minn insieni għandi mnejn għamel tapit u pultiera, int għandek imnejn tfassal b'espress sħiħa. wara ċertu ħin nirrekordjaw u koll nkunu għajjena u ma trid xejn biex jibda jeħlilna xi daqsxejn il-sinna Bħalma ġra li jien, fit-tielet episodju waqt din is-sensiela, U Miss Manduka ser tibgħat lil Seren hemmhekk flimkien mal-kru u l-atturi għal ġimgħa sħiħa sabiex tgħinu f'dak kollu milli jkollu. U Miss Manduka ser tibgħat. U Miss Manduka ser. U bħalma ġara lili, ġara lil Charlene ukoll. Arani sejla mera. Waqt dan l-episodju, kellna nieqfu ħin minnhom nirrikordjaw għax xi ħadd beda jdaħħaq lil ġenis. Ħa nisimgħu daqsxejn dan l-iżbal flimkien. Ħa naraw eżatt x'kien l-iżball. Jafu li f'din is-sensiela ddur ma' tliet karattri ta' rol importanti. Jafu li f'din is-sensiela ddur ma' tliet karattri ta' Jafu li din is-sensiela ddur ma' tliet karattri ta' rwol importanti. Tajba kienet din hux? U isimgħu l-aħħar żball tal-lum. Araw kif irnexxielu Michael jħawwad din is-sentenza ta' taħt fuq. Nilqakom għat-tielet episodju mis-sensiela tant qed tinżel magħkom tajjeb. Qed ninżel tajjeb magħkom.